Ինչպես գիտենք, մայրիկներն առօրյայում շատ զբաղված են՝ տան հոգսեր, երեխաների խնամք, ճաշ եփել, աշխատանքի գնալ գալ, ու այս ամենի հետ մայրիկները հոգ են տանում նաև իրենց արտաքին տեսքի մասին։ Ոստի մատնահարդարի այցելելն ու գելային լականերն ամենահարմար տարբերակն է նրանց համար, բայց շատ դեպքերում մայրիկները դժվարանում են մատնահարտարի ընտրության հարցում։ Ոստի եկեք հասկանանք, ինչ ցուցումներ, հակացուցումներ եւ հավանական վտանգներ կան մատնահարտարման շուրջ, ինչ չափանիշներով արժե մասնակետ ընտրել եւ իհարկե լսենք մեր հարցմանը մասնակցած կանանց կարծիքներն ու մասնակետների խորհուրդները։ Եվ այսպես 26-ամյա Անտոնինան մատնահարտարի ծառայություններից օգտվում է 10 տարուց ավել, որպես հաջախորդ նա արդեն հստակ տարբերում է պրոֆեսիոնալ մատնահարտարին սիրողական մակարդակի մատնահարտարից։ Փաղերության ընթացքում եւ կրծքով գերակրման ընթացքում ընդհանրապես բացասել եմ մատնահարդարումը։ Հիմա արդեն նորից շարունակում եմ։ Կարևորում եմ ստերիլությունը, բայց բոլոր մասնագետները նշում են, որ իրենց գործիքները ամբողջությամբ ստերիլ են։ Այդքան էլ վստահել չի կարելի, նաեւ պետք է տեսնել թե ինչպես են մաքրում գործիքները։ Տեսնելուց համոզվելուց հետո արդեն ընտրում եմ մասնագետին, կարևորում եմ, կարևորում եմ նաեւ մասնագետի մակարդակը, որ երբ երկու ժամվա ընթացքում ինքը իմ գլուխը չլցնի անիմաստ նյութերով, բամբասանքով եւ ստանալ միայն հաճելին։ Հղիության ու կերակրման շրջանում Անտոնինայի մատնահարտարի չդիմելու զգուշավորությունը մատնահարտար Էլինե Աբրահամյանի կարծիքով անտեղի է, երբ խոսքը գնում է պրոֆեսիոնալ մատնահարտարման մասին։ Ընդհանրապես հղիության ժամանակ ոչ մի հակացում չկա, այսինքն հղի կանայք նույնպես կարող են գելակ ու գելային ամրացում անել եւ չկա որևէ գիտական ապացույց, որ դա ազդում է տղի զարգացման վրա։ Ինչպես པարզ դարձավ մեր հարցման ընթացքում մատնահարդարի դիմողների գոնե կեսին հետաքրքիր է գելակի եւ այսպես կոչված շելակի տարբերությունը։ Այդ հարցին կպատասխանի մասնագիտությամբ հոկեբան, սակայն արդեն 2.5 տարի մատնահարդարման ոլորտում աշխատող եւ բարբերաբար վերապատրաստումներ անցնող մատնահարդար Արմինե Դանիելյանը գել լաքը եւ շելաքը միևնույն բանն է։ Ուղղակի առաջին անգամ, երբ որ արտադրվել է այն լաքը, որը անպայման չորանում էր ուլտրամանուշակագույն լամպի մեջ, արտադրողը անունը դրել է շելակ, իր տուփի վրա գրելով շելակ անվանումը։ Իրականում դարայի մեջ գել է, որը չորանում է ուլտրամանուշակագույն լամպի տակ։ Լուսադիոդային մեթոդով աշխատող լամպը կամ եթե կարճ LED լամպը, որի տակ գելը չորանում է, որոշ հաճախորդների մոտ տարակուսանք է առաջացնում, սակայն Արմինեի խոսքով դրա վնասակարության մասին հետազոտություններ չկան։ Նրա տեսակետը հաստատեց նաև մատնահարտար Էլինե Աբրահամյանը։ Ժամանակակից ուլտրամանուշակագույն լամպերի մեծ մասը մարդու համար վտանգ չէ ներկայացնում, քանի որ աշխատում են 360-ից մինչև 400 նանոմետր սպեկտրում, իսկ LED լամպերը 360-ից մինչև 410 նանոմետր։ Մարդու մաշկի համար վտանգավոր է համարվում 295 նանոմետրից կարճ ալիքի ճարագությունը։ Որքան երկար են ալիքները, այնքան ավելի անվտանգ են մարդու համար։ Արաքս Պողոսյանը մատնահարդարման ոլորտում մասնագիտացած առաջին հայ բլոգերն է։ Նա արդեն 6 տարի է, ինչ աշխատում է որպես մատնահարդար եւ բարբերաբար անցեկացնում վերավորակավորման դասընթացներ Հայաստանի տարբեր շրջանների մատնահարդարների հետ։ Արաքսի Instagram-յան բլոգում կարելի է ծանոթանալ մատնահարդարման մասին ցանկացած թեմայի, ստերիլությունից մինչև դիզայն։ Այսպես Արաքսը պատմում է, թե որ մասնագետին արժե վստահել մեր եղունգներն ու առողջությունը եւ ումից հնարավորինս հեռու փախչել։ Վերջին շրջանում, քանի որ շատացել են առողջական խնդիրները եղունգների հետ կապված, շատ կարևոր է նաև մասնագետի ընտրությունը ու շատ կարևոր է որպեսզի մասնագետը լինի շատ գրագետ, հստակ իմանա թե եղունգի կառուցվածքը, թե մաշկի կառուցվածքը, իմանա ինչ հիվանդություններ կարող են լինել եղունգի եւ մաշկի վրա, կարողանա գոնե հստակ տարբերել առողջ եղունգը ոչ առողջ եղունգից։ Մատնահարդարը նաեւ պետք է շատ լավ տեղեկացված լինի, թե ինչ նյութերով պետք է աշխատել, ինչպես պետք է աշխատել, քանի որ վերջին շրջանում բավականին պոպուլյար է ապարատային մատնահարդարումը, այստեղ եւս պետք է ունենալ շատ լավ գիտելիքներ, որպեսզի եղունգները չվնասեն։ Տի մատնահարդարման գնալիս անպայման կարևորեք նաև մասնագետի գրագիտությունը, որովհետև դրանից կախված է նաև ձեր առողջությունը։ Մատնահարտարման ոլորտում մեր հարցման բոլոր մասնակիցներ նախընտիր կարևորել են մատնահարտարման ստերիլ պայմաններն ու ճիշտ ախտահարման մեթոդները։ Լուսինե Ավագիմյանը բացառություն չէ։ Ինձ համար առաջնահերթ կարևոր է, որ ախտահանված լինեն գործիքները եւ աշխատանքը մաքուր լինի, եւ իհարկե սիրուն։ Իսկ շելակ թե գելակ այդքան էլ կարևոր չէ ինձ համար, որովհետև երկու դեպքում էլ, եթե աշխատանքը ճիշտ է արվում, իմ եղողներին մնում է։ Նաև կարևոր դեր է խաղում ինձ համար մատնահարդայի վերաբերմունքը։ Եթե բարեհամբույր է վերաբերվում, ապա մյուս անգամ հաճախելիս մեծ սիրով եմ հաճախում, եւ իմ ծանոթներին նույնպես խորհուրդ եմ տալիս այդ մարդու մոտ հաճախել, համոզված լինելով, որ չեմ փոշմանի։ Մատնահարդար Արմինե Դանիելյանը համամիտ է Լուսինեի հետ Ստերիլությունը, որակյալ նյութերի օգտագործումն ու հաճախորդի հանդեպ հարկանքն են այս սկզբունքային անկյունակարերը, որոնց Արմինեն ապավինում է իր աշխատանքում։ Արմինեի առաջին մասնագիտությունը հոգեբանությունը շատ է օգնում իրեն հաճախորդների հետ շփման դրական եզրեր գտնելու եւ լավ հարաբերություններ կառուցելու գործում յուրաքանչյուր մատնահար դար պետք է ունենա օրվա կտրվածքով նախատեսված, յուրաքանչյուր հաճախորդի համար առանձնացրած եւ ախտահանման բոլոր փուլերը անցած գործիքներ։ Ամենաառաջնային եւ կարևոր փուլը գործիքների ախտահանումն է, որը կատարվում է հատուկ լուծույթի միջոցով։ Երբ մենք մատնահարդարում կատարելուց հետո գործիքները տեղադրում ենք լուծույթի մեջ, այդ ժամանակ գործիքներից հանվում են մաշկի եւ եղունգի կտորները ու փոշին։ Այս փուլից հետո գալիս է գործիքների չորացման փուլը եւ հետո արդեն գործիքները պատրաստ են անցնել մանրեազերծման փուլ։ չէ իրենից ներկայացնում անրեազերծումը եւ ինչպես կարող են անբարեխիղճ մատնահարդարները գլխառադանել աշխատանքային այդ կարևոր փուլը, շարունակում է Արմինեն։ Մանրեազերծումը կատարվում է համապատասխան սարքավորումների մեջ։ Դրանք են՝ սուխաժարը, կամ ավտոկլավը։ Մանրէազերծման փուլը ստերիլիզացիայի վերջին փուլն է։ Այս փուլում գործիքները զերծվում են մանրեներից եւ վիրուսներից, այսինքն սպանում ենք այն վիրուսները եւ մանրեները, որոնք կարող են մեկ հաճախորդից փոխանցվել մյուսին։ Դրանցից են հեպատիտը, վիճը եւ բոլոր ցնկային մանրեները։ Սրանք բոլորը սպանվում են ջերմային մշակման ընթացքում։ Սուխաժարում եւ ավտոկլավում գործիքները պետք է լինեն կրաֆտ փաթեթներում արգելվում է օգտագործված գործիքների ախտահանումը կատարել սպիրտով, ձեռքերի անտիսեպտիկով, օղիով կամ գազօջախում։ Ցավոք, այդպիսի դեպքեր նույնպես լինում են։ Այդուհանդերձ սովորական հաճախորդի համար անհայտ է, արդյոք իրենից առաջ պատշաճ մակարդակով են ստերիլիզացրել գործիքները։ Մատնահարդարման ոլորտի բլոգեր Արաքս Պողոսյանը կոգնի հասկանալ հատուկ կրաֆտ փաթեթների ինդիկատորների միջոցով, որոնց մեջ մենք տեղադրում ենք գործիքները եւ դնում մանրեազերծման սարքավորումների մեջ, կարող ենք ստուգել, թե արդյոք գործիքները արդեն ստերիլ են, թե ոչ։ Դա բավականին հեշտ է արվում, կրաֆտ փաթեթների վրա ամբողջ ինֆորմացիան կա եւ ինդիկատորների գույնի փոփոխությունով հստակ իմանալով թե տվյալ սրահում ինչ սարքավորումով են գործիքները մանրեազերծում, կարելի է հենց տեղում ստուգել գործիքները ստերիլ են թե ոչ։ Եթե դուք չեք կարող ստուգել գործիքների ստերիլությունը կամ վստահ չեք դրանում, ապա ես խորհուրդ կտամ պարզապես բացառել մատնահարդարումը եւ նախընտրել լակ կամ գելաքսել առանց մատնահարդար մատնահարդարման, ինչպես նաև մատնահարդարման շատ պարագաներ պետք է լինեն մեկ անգամյա օգտագործման, օրինակ ինչպիսիք են խարտոցը, խոզանակները, բաֆերը, որոնք մենք եւս օգտագործում ենք մատնահարդարում անելիս։ Քանի որ ամառն արդեն մեկնարկել է ու բաց կոշիկներ հագնելու զուգահեռ աճում են նաև ոտնահարդարման գնացողների թիվը, ուստի Արաքս Պողոսյանը զգուշացնում է հաճախորդներին եւ մատնահարդարներին ամենակարևորի մասին։ Իսկ քանի որ ամառը արդեն սկսվել է եւ շատ-շատ են ոտնահարդարման գնացող հաճախորդները, ապա ինչպես ոտնահարդարման մասնագետներին, այնպես էլ հաճախորդներին ուզում եմ ասել, որ գելակ եւ լակ կարելի է կսել միայն առողջ եղունգներին, իսկ առողջ են համարվում այն եղունգները, որոնք չունեն գույնի, կառուցվածքի, հոտի փոփոխություն։ Մնացած բոլոր դեպքերում, երբ կա որևէ կասկած, որ եղունգը կամ մաշկը առողջ չէ, ապա եղունգը չի կարելի ծածկել արհեստական որ ոչ մի նյութով այն պարտադիր պետք է բուժել, անկամ եթե դրսում ամառ է, անկամ եթե դուք հագնում եք բաց կոշիկ։ Սխալ ոտնահարդարման, կոշիկների սեղմելու, տաք եղանակի եւ մի շարք այլ պատճառներով առաջացած խնդիրների դեպքում պարտադիր է դիմել մասնագետի, այս դեպքում պոդոլոգի։ Ոչ մի կոմպետենտ մատնահարդար իրեն թույլ չի տա ձեզ ախտորոշել կամ բուժում նշանակել։ Մենք զրուցել ենք Երևանի Phoenix Med բժշկական կենտրոնի պոդոլոգ Գայանե Պետրոսյանի հետ, ով զբաղվում է հատկապես եղունգի ափսեի շտկմամբ, տարբեր վարակների ու դեֆորմացիաների ժամանակ, ոտնաթաթի ախտահարումների բուժմամբ, ինչպես նաև ապարատային ոտնահարդարմամբ, եւ այսպես մատնահարդարումից մինչև պոդոլոգիա մանրամասնում է բժիշկը։ Իհարկե շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր մատնահարդարները ապահով, ապահովում են մեր գեղեցկությունը եւ էսթետիկան։ Շատ հաճելի է եւ լավ է, որ կան իրենք, սակայն շատ մատնահարդարներ այսօր իրենց վրա են վերցնում մեծ պատասխանատվություն, այսինքն խնդիրով եղունգների մշակմանը կամ էլ սխալ են մշակում, կամ վատ արված ստերիլիզացված գործիքներով են մշակում, որն էլ վատ հետևանքների են բերում հաճախորդներին ամենահաճախակի վարակը եղունգների դեպքում սնկային ախտահարումներն են։ Դրանց փոխանցման ուղիներից մեկն էլ ոչ ստերիլ գործիքներով աշխատող մատնահարդարներն են, ովքեր վարակը փոխանցում են մեկ հաճախորդից մյուսին ոնց հասկանալ եւ երբ դիմել մասնագետին։ Երբ եղունգները սեղմվում են, գունափոխվում են, փոխում են իրենց գույնը, այսինքն սկսում են դեղնել կամ անհարթ հաճել, կամ երբեմն լինում է, որ հաստանում են եղունգները։ Այդ ժամանակ միանշանակ պետք է դիմել արդեն պաթոլոգին, ոչ մատնահարդարին։ Լինում են դեպքեր, երբ թույլ խնդրով հաճախորդները դիմում են մատնահարդարներին, իսկ մեր մատնահարդարները սխալ մոտեցման, սխալ տեխնիկայի ասեմ, պատճառով տանում են ավելի բարդացում։ Եղունգները հայտնվում են ավելի վատ վիճակում։ Եղունգների ու մաշկի առողջության գրավականներից մեկն էլ ճիշտ շամկետների պահպանումն է, նշում է մատնահարդար Արմինե Դանիելյանը։ Գել լակով ծածկույթի ժամկետը 14-ից 25 օր է։ Մատնահարդարը պետք է ունենա նաև երաշխիք օրեր 5-ից 7 օր, Եթե այդ օրերի ընթացքում հաճախորդը ունենում է խնդիր, ապա մատնահարդարը պետք է այն շտկի անվճար Անկախ Գելային Լաքի բրենդից ու գնից, այն ժամկետից ավել եղունգների վրա պահելը նախ եւ առաջ վնասակար է եւ հետո հակաեսթետիկ է, կարծում է ամենամյա վերապատրաստում անցնող Էլինե Աբրահամյանը անկախ նյութից դրա այսպես ասած գրելության ժամկետը 3 շաբաթ է, ինչից հետո անպայման անհրաժեշտ է իրականացնել եղողների կորեկցիա։ Եթե դու կորեկցիան իրականացնում եք ոչ 3 շաբաթից, այլ օրինակ 1 ու 1.5 ամսից, ապա դա կբերի նրան, որ ձեր եղողները կսկսեն ջարդվել աճման կետերից։ Կարինե Մակյանը տարիների ընթացքում տարբեր մատնահարդարների այցելելով շարունակում է բախվել միևնույն խնդրին։ Գելային ամրացումը կամ լաքը ժամանակից շուտ փոկվում են։ Արդյոք խնդիրը Կարիների եղունգների ворակն է, պարզաբանում է մատնահարդար Արմինե Դանիելյանը։ Բաժանեք պատճառների, թե ինչու գել լաքը չի մնում։ Առաջինը՝ օգտագործվող նյութեր։ Դրանք պետք է լինեն օրիգինալ։ Երկրորդ՝ կատարվող տեխնիկա։ Մասնագետը պետք է կատարի որակյալ մատնահարդարում։ Եվ երրորդ՝ հաճախորդ։ Հաճախորդը եւս պետք է խնայողաբար վերաբերվի իր եղունգներին եւ քիմիական նյութեր օգտագործելու ժամանակ հագնի ձեռնոցներ, Եթե վերնշված կետերը պահպանվում են, ապա մեկ այլ պատճառ կարող են հանդիսանալ հորմոնալ խնդիրները, քանի որ մեր օրգանիզմում ամեն ինչ փոխկապակցված է։ Մատնահարդարի դիմելիս բնականաբար ուշադրություն ենք դարձնում նաև գներին։ Դրանք պետք է համապատասխանեն մատուցվող ծառայությանը։ Արժե խուսափել էժանագի մատնահարդարումից, որքան էլ այն գայթակղիչ եւ շահավետ թվա, զգուշացնում է մատնահարդարման ոլորտի բլոգեր Արաքս Պողոսյանը։ Մենք պետք է քաջ գիտակցենք, որ եթե մասնագետը գրագետ է, եթե մասնագետը ունի ստելիզացման բավականին թանկ արժեք ունեցող սարքավորումներ, սպասարկում է ձեզ բավականին թանկ արժեք ունեցող ապարատով եւ ունի մեկանգամյա օգտագործման պարագաներ, որակյալ նյութեր, ապա նա չի կարող պարզապես էժան աշխատել, դա անհնար է։ Ոստի եթե դուք գնում եք մասնագետի մոտ միայն նրա համար, որ այնտեղ էժան է, ապա հստակ իմացեք, որ դուք շատ հավանական է, որ կարող եք ունենալ առողջական խնդիրներ, ինչի մեղավորությունը արդեն նաև ձերն է, որովհետև դա ձեր ընտրությունն է։ Եկեք ամփոփենք այն կետերը, որոնք պետք է ահասանգեն ձեզ, որ դուք ոչ կոմպետենտ մատնահարդարի եք հանդիպել։ Առաջին՝ եթե նա չի աշխատում մատնահարդարման համար նախատեսված փոշեկուլով։ Երկրորդ, եթե դուք պահպանել եք բոլոր կանոնները, սակայն ամրացումը փոկվում է։ Երրորդ, եթե եղունգները բարակում են մատնահարդարման հաճախելուց հետո։ Չորրորդ, եթե մատնահարդարը ձեր հարցերին չի պատասխանում կամ թերի է պատասխանում։ Եվ վերջինը, եթե նա չի օգտագործում օրիգինալ նյութեր, իսկ ոչ օրիգինալ նյութերը ճանաչում ենք անդուր հոդով եւ LED լամպի տակ եղունգները այրվելու զգացողությամբ։ Այդուհանդերձ, եթե արդեն սխալմամբ անորակ մատնահարդարման զոհեք դարձել, միշտ ապեք եղունգների որակը լավացնելու համար օգտագործել քիմիական լաքեր։ 3 տարվա փորձառությամբ մատնահարդար Էլինե Աբ รา համյանը հորդորում է նախապատվությունը տալ բնական միջոցներին ավելի արդյունավետ է բնական լույծույթներով, ինչպիսին է յոդի եւ սոդայի լույծույթը, այդպիսի լույծույթներում դնանք ձեր մատները եւ այն կկարգավորվի։ կկ Եկեք հասկանանք, թե ում ցուցված չէ մատնահարդարի դիմել։ Պատասխանում է Երևանի ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի մաշկաբան սերավարակաբան Հովհանես Դալակյանը։ Մատնահարդարում ցուցված չի կատարել այն դեպքում, եթե եղունգները ունեն սնկային ախտահարում կամ շերտազատված են։ Լաքի միջոցով հակացուցված է հակել խնդիրը, քանի որ կարալնի եղունգների սնկային ախտահարում, որը բուժման կարիք ունի բնականաբար եւ լաքը խանգարում է բուժման ճիշտ տաքսիկա ընտրելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մատնահարդարման մասին այսքանն ենք պատրաստել ձեզ համար, իսկ հաղորդումը եկեք եզրափակենք բժիշկ պոդոլոգ Գայանե Պետրոսյանի հորդորով։ Հարգելի ունկնդիրներ, չեմ ցանկանում, որ դուք դիմեք, դուք զբաղվեք ինքնաբուժությամբ, որովհետև դա բերում է եւս մի նոր խնդրի, որը որ ավելի է բարդացնում մասնագետի աշխատանքը։